pri la Brasila ter culturo. Brasilo estas uno el la quin membroi de la grupo BRICS, quio estas grupo de quin evoluanta landoi con relative forta economio. La nomo estas acronimo de la unua literoi de la angla lingua nomoi de tioi landoi. Brasil, Brasilo, Russia, Rusio, India, Indio, China, Cinio, South Africa, Suda Africo. La unua pinta renconto ocasis en 2009 sen Suda Africo, quiu aligis nur en 2011. Cetere, plurai faculoi supresigis pri la aligio, char tiu lando esas multe mal pli forta economie o la aliae. Nur por via informo vidu la tabelon pri la grando de la territorioi cae la nombro de enlongiantaroi de la Quinlandoi. Mi ne laut legos la tabelon, cia teo estus troteda. Economie grava estas la nombro de la Moepo, mal enlanda en landa producto. Ien la Moepo de 2015 en dolaroi. Cineo, dec unu como ducent dec hoc bilionoi. Hindio, du como nau bilionoi. Brasilo, unu como septcent septec du bilionoi. Rusio, unu como tricent quar bilionoi. Suda Africo, nul como tricent dec tri bilionoi. Tre grava estas ancaula moe po po capo en dollaroi. Rusio, nau quin. Brasilo, hoc mil sescent Sudafrico, Cinio, sep mil quin Hindio, mil sescent octec in datumoin mi mencies nur por informi vin la situazio de Brasilo inter la BRICS La vera temo de mia hodiaua articolo esas la situazio de la Brasila terculturo. Mi presentos la ple grava in parto de texto legita in Brasila Revu pri La autoro generale tre critica rilata al plura en landa situazioi intensis defendi la Brasilan terculturon culturon contra inlandae kai exterlandae kritikoi exemple al sen arbarigo li diris base de tio kion oni legas tio tage pri la sen arbarigo neniu povus imagi ke la areo de preservitae arbaroi esas pli o la duoblo de la monda averaggio. Neniu lando en la mondo havas tionda da arbaroi kiel Brasilo pli ol Russio, kiu havas la duoblan grandon, kaj pli ol Kanado kaj Usono kune. Pli ol du trionoj de la Brazila territorio estas areoj de konservado. La Brazila terkulturo ocupas nur dec procentoi de la tuta lando. Gi crescas ne pro tio che gi detruas la arbaroin, sed pro la uso de tecnologio, alie de la irrigazio. Anto quardec iaroi oni ricoltis 30 milionoi da tunoi da grainoi. La passinta ricolto estis la ocoblo, 240 milionoi da tunoi. Ciu ricolto ebligas nutri la Brasilan enlogiantaron quin foie, au unu miliardon da homoi. Brasilo, quiu dis 1970, estis quasi o granda bieno, quio successis nur producti cafon, odiau esas monde la ple granda exportanto de soio, sucero, orange suco, viando, crom cafo. Gi esas la dua ple granda exportanto de maiso, cae gi esas inter la quin unuae locoi rilata al aliae productoi. La productivezzo in la caso de soio, esa es la sama o la usona. En tio campo, la du landoi esa la monda e championoi. Dank al moderna e maschinoi ca technicoi, pli ol 60% procentoi de la Brasila cerealoi esas nun cultivatai per la sistemo recta plantado, quiu malgrandigas la uson de cambiagioi, ebligas grandan sparadon den diesel oleo, cae havas cil resulton la malon de tio pri cio oni nin culpigas. Gi malpliigas la eligon de carbono. Bone, mines cias ciu cioi datumoi estas giustai, sed mi supposas che yes. Giuste pro tio che la autoro ofte criticas la situacion in Brasilo. Cetere, pri la sin arbarigo en citio lando, aperis articolo mia la dectrian de junio 2015.